Виктор хыйын хужипе хирешсе кайры. Упрамына нерлачызіне ирдере кіртме хушнычы. Виктор итлемен даже ятне илтрі. Лажызіне кывак шудалақ тыца келмері. Эс манза мар. Кудынлық набула таврын марын. Тұқсағай ман жордымран. Тезе ұлғанны самақсем кала-кала хұртса бідер жана хужа. Виктор хыйде упрампадінчен тұқсағаяс шуғышне тытнычыға. Узал хужа унба мезер кун иртермеш. Хош чухне кашкарны беде шырлахмаш, ала да шеклегелет. Хыне кундан тухсагай дезен Виктор, кайыпшав. Паянах тухсагайып, тезе шыппын давыржы. Упрамун замахне энен мере горынать. Сурчыкне сура зура ятлашледе килне кірзі гайры. Виктор вижі лажа жавытса, варман херенчі пуянзар хортныне выртма Лажазем курык шинже. Виктор хальхинче пәтчен кына булашын ял Вұртмадухны ялчамрығы зембе, мучизенчен аяққарақ пырынза, вұл пір шыға әне житреде, шиінжи киві сахманне әне сарза Шывырашынчы был. Анчах ұйхи даврын маря. Шуғыш шіне шуғыш ына каныш памаш. Әміре хунын шапла тажыра жүреме девечім. Шын зымағын жінде, шын әжінчен тухасыны ғыжанда Мже жол әшлет қавыл ұпрам жүрдінже. Вунеге шуда, вунеге хел ирттержі бұлмалла. Анжақ ұссі мен бұр. Хырымне де шиделекле тұрандараймаш. Каймалла. Хужа хый шапла қаланы чух тұқса каймалла. Тенжере бір ұпрам хұжағына гына мар, үттіземде дубынашы. Әже жүрадаған жынна день, кымылыра хужада дубыне тізі жуғышлат те вихтар, коллектор заларза чілімне тұлдарадым кач-кач илдіне чулу засы. Вуд чулін жентерлі енне вуд сербенет. Тебе вачазақ тевзігай айте, Виктор жылімне чыртсе ярать. Пожырғанаган ұжы тінех кышт лыпланны бек бұлать. Он бұжынже коллег пачырхи шухышсем вайелеші. Униге жул. Униге жул сахалмар. Табак тедімнеші варынчен варымын, васкамазыр вірзеглар заярать выл. Шак вуниге жул хушынже, Виктор пармаях упрамын самыр урхамагезіне пықса бұрыншы. Упрам хушны келді порыш неде вайне лемезрех туза бұджы. Шабақта хай үрі күн күраймайшы. Шерме буян бадинже таржыра бұрынза, үксе величен әшлезенде үрі ят үлдеймін. Усіне күраймын. Мінле әшлезенде пурмілес шын жудинже мар бек бұрынадан. етіне ұтларақ юрададь. Манан вұл тесе чашлатьăна, вăхăтра та çителекле çитерет. Усраса да, ăшă шерте усрать. Вихтăра вара хăшпĕр чухне, хеллехи шатлама сивесенче те лажасемпе пĕрлех видере вырза шаргач качма тивет. жол тюсрем, эшлерем, тек эшлеместе бенде унпатинче тухса каятăп. Кучыман куртăр, сасăпах каласа яче Вихтăр хăй шухăшне. Вăл пуянзар хăртнинче халичченхи бекех мар, Кунда пәдем ялла жізем жүреші. А вунда хұртнылі шинче жиырма бұжынже халі те вұртмана дұхны жамрық сем жавланы илтенет. Візім хер памалла вілләші бұлас. Туй юри юрлаща. Шутлаза бұқсан, шағында выртмана Викторын жүремелі мар бегінде, упрама жин, партазын хавасланза келмелебек. Партаз тегех пәчік мар, ұншылзенші ача зем кунда темін жүхлех – Анжақ хупрам хыйн пердень прывылню унбек шире ямаш. Вол галяна улбу да чибек Ачашлать, ытла жамыркла мара жана адет выл. Партас иртне беш кулда веренеть, Упрам на дырых, волунда ярынал бек лайық верене демеш. Упрам чачазах, манна жанна дегенни кам булдыр. Озы де унын становай озы, халех пине жиде шутлама білеть, Йыван келіне вуламада біледяв. Үлімрене бі ана купсады Тени Теніне Виктор темеже хута илтне. Анчах партазы шкулда кудынрах жүрейді. Юратсақ каймаш шкула. Иге жол дедінде ялдаш шкуллардны. Василий Петрович разумов ятлы учителе Упрам хыди юратмаш, шавна була вăл шкула да пушех курайми бульже. Тупны жав кахалеш, çамрăк шавында вырзқағалі демерін, тезе ятлашать ол учитель перки. Виктор сүннечілімнекі синечіксе худеде, сұқманы бе виденже. Нүрлі көрік шине тысылса выртырым. Варманда кашхи кайксем юрлаще, илемлі жулла хикаш. Түбере шылдырзем ялгажаще, майбень тул чутылса келейд. Выртмаре жамрыксем юрлазай яжыш. Савны ятни лартрам, ювышиш кегыл армаря, Ухаха! Евішшке калар маря, манын завны сивенет пуль, да вас. Анчах, Викторына юра шухыша марга, ун бүшінче урах шухыш патранать, еребенех, шенегун бушланать тетвал ыранхи мнле буласа шутлаза. Шенегун. Мэн илзе килживал Виктор валли. Мне хилзе гильдер, ним илзе Виктор ырандан упрам таджимар, шава баха. Упрам патинчен тухсан, ышта каяса да лайхын білмеш хавыл. Чабақ та халхыйни кребек туять. Мінле боле ұндамалаш нехи бурныш. Палымар, анжа хуш коре, темле булсанда. Хальхинчен хен хорлы бұлас шок. Виктор тул жудылас семен вақыт юлныне тешмірдестезе, алдыр-жылдыр жіне бахря, алдыр-жылдыр шичі жылдыр шичі хуткалазасын сыва плать. Асне илчі валхайын ача хигу кунезіне амыжы верентні чана жавынбе калама. Унчухне Виктор вылзымақ сене, шиджі худ шешмар, бірзывы шавырмазыр вуну хутта калама бұлдарачы. Халяга, бірге худ каласынах, пюленет, тул жудылать. Шивыхрах упрамын веші лажи, темір чынғырдат чынгырдаттарза, нүрлі күрік шинже жүрейт. Упрам армандан каярах юлза таврынчы. Викторн ананумачен кетсіл армала Хужа тағама жиллені бұлас. Ытла ғаярсан битлі. Келеді өмінже кудамка майлазалараган Виктора Курзан волтюрех урла калашма түдінші. Мән дұзаларадыңыз күнді. Ай үш сыр Виктор кудамкине келет алы кешімне таяндаржы. Каяс тиде бінде, дәрі бұл. Энерховакаларын, тегех, шидеденді мана. Упранчын мерем. Бұл те требек тексімлензе скер, Ташталла Кел хушинчи вата хурын шинелле хаярын бахря. Лубазайын жин тына бұрубек пызық ташымламас еді үргевлен карынгалаза утса духря. Вăл упрам ури салар вырнеш саларчы. Упрам Виктор енне жаврынса Лажазем ұшты. Табыра ярзағы вардым. Шывардыным. Шывардым. Хыжан. Ирек. Урық каймарым сана кетірім вет ұпрам біче. Сысына. Сазады хыттын кышқырза бірақ ұпрам. Чоп! Хале каза жывар дебір ғот. Ес ман бадымран ништада каймастан. Ништада ямастып сана. Да. Ұпрам жавындақ Виктор кудам лізе кардеш варнелі өвітірем кинжен жентипне шығыр жылібе чымырла пешні улмазем тывады белік тұқсаю кіріште кардеш тұрық құсса кайрыш. Еді візіне за житріде шышла забықре шессе шимерім. Виктор упрама дарықса шударысла бықса үлжім. Эз мана юлашки кунда бұлін хурду захварастеріні. Мельниксем бұр пырмай арман вадашы, әзі күнда. Каласы махне калаза бідеремері упрам. зіне шыварма ывылна, партаза ядымеп. Партаза? Мен әш пурсаншын ажибе. Хыйық каястереде чарзады марам. Тавранай мариха, шырла жиме кече бұли. Хыйпе кезембе бұғынза ешлін візім. Езі упрам биче, текех мана чарзандырға, тарғаслаза қаладып. Упрам, хой жімне ебылдатса сірденеген еттіне, пушинчен еребен шалгалаза илчче. деді некен. Ну, Мән чухлі ұйдас тедін ес манран. Каязақ тедін бұлзан. Мән жол си, астывадын бұл. Шулни ікшерден ебе калашса татылны чишке, санран иге же жиліне, тада шерім бір денгі юлать, хывақ шутларым детіншке. Ширім вижі денге? Виктор жіне кушне жарзабы хрюбрам. Ая! Эс қапла, шап шудақ шаратса тұқсағай Да, <laughs> анда кеч. Хубарымна шутлаза бұқмалдан. Мүлі барым, ондан Марияна Виктор. Манзада гайрыны. Да, эз манран тада игі денгі илдін. Илдіні? Виктор не қарса бірақры. Мүншін вара ұпрам пече. Эз мана ұқмақ Хаярын кышкырза ұпрам. упрам. Игіденге ухшамарим, калаш садырад, Марш күндан!» Упрам алыне жеде, Виктор өменшен пырынза, пылдыр патнелле утре. де он хышына хүріне пытратса, ебылдатма Виктор бір заман хүші ним дума пықсады пықсадыжы. «Упрам битче!» тезе де, чүпні бегех пылдыр патнелле утре. «Чимға! Чим!» «Ну, мәскер!» Эбі санпадында да вунике жол ішлерім. Упрам биче, әштізен хама хам херхензеді марым, мен не шавна думадарышрым. Херхейн, не дүлеземінде. Туры бұл, әбі негі жанда санзымағындан туқмарым. Худа юрада тынчы ведезім ана, халякай мавықы шитрідеу, хурлама бұшларыны тарғашын, хаяр анбулынде манжын, ачазем батнегай әстедеп. Анжақ упрам чарене күшілбе шемжетме жуық. Чаре чулбе хыды Виктор дембек елынсан да хужан кымыле ужын маре. Мана кам жергенеть! Ужызіне шутылдарза ытревыл. Эс туна тагак семжін мана тура хергенедім. Да, епшерді бызығыш узы думанес мана. Сиене, Мен жол зиенгі дартыран?» Эх, упрам, мен туны вара ебе, мен жын унбекаладан. каладын. ле думан. Ман кереге тағын шетрени? Шәтрень, толайым илзе падами, падым. Шыла витре ядыны, ядын. Выртмагайзан кемір тола жуғатырны, жуғатырын. Унбек кезім дадамын жоқлі шу Да, шибер ішлеме білмезір вунигі жол хушынже, меже кережек атса бірақырын, меже шулық пыдерден, ебір зана мұнжа ғутса кіртіне. Келебе думдер забаны. ай, манза кайраны. Ара, упрамбиче, віземберге малдан қалайса тадылды мұршке, әшлені жүхябала бітмезір бұлма жінде, хывақ біледен. хальвара хамыр келіші зымаға міншін ұлыстармалла. Ха-ха-ха, әзі, ұтла матурка қағала жадын. қаладып. Эбі дада линия. Пуш хірлінейім. Да, вижі деньги барадып. Ұқша манан ұтлашы тыгын задымаш. Әзі манын келім жұрдыма да күжар заға естейін. Виктор дек чыдай Мария, чүні күтсе житреге хыюланчы. Ах, ытла да хыдышке ұпрам пиче әдері. Мен, мән теден. Ұпрам пиче пір замантыра юнба чишкебе Виктора холғачы кинжен Әзі мана... Йылынза юрас те предейл! Иккеміш хучап сайырзан, Виктор тыдынза тұраймаре кайза үкре, шыварынчен юн берзі тухрюнын. Выл хывыр тіксе тәжіде түрек упрам Ах, эзун беги! Күпкеме бұшлары вылу упрама. Апла болзан эбеде, харамбыр, чунили! Веземши хланза үксек Викторінде хужана хыяйне пәдірсе ме хадірчі, кәтмен жерден он жіне ұпрам етті сікселарчы. Ана түрех әнзерен ярза Вихтор Виктор каяла сіксетічі. Камбор, всі! тәрі ұпрам. Еді вара Вихтора лайх палать пулинде уза гайры, вылына туламады дінчі. Таржын пуштерне алла бұзығыш сүзе Кил Кел хуже каярақ па хы еттіне жарчы. Пшал, камбор пшал, тәрі Пютрень упрамматки чупса духры. Мән шәмірледір шәкесір, тәрі вылғы баланса. Адя туха урама, тагамзем келеші. Вихтерге бейжаны не шылғалаза кыштақты залжыде, кудам кенчен тухса юкне ябалысыне пуштарза гайри алық алла тухре. Кымылы пейті варланжы унын. Упрам хапхи умінже, урамра чынақта шынгыравзасы илдінзе гайрем. Тарантас шинжен Вулысри Урядник, тада візен ямжыге сары зарлага зуғалла прагух. Упран візіне көмылын кетсілжі. Тем вағытра ұлжынма үлгерджі Урзагайны тескершін вырынне ғал, конторда вражу өмінжі камылла көмылла, чиегушлы шындырад. Візем упрам келгардынжем. Нус! Тәрі старшына сымза тудырыбе пит күшне жылғалаза. Эбер баян, юрий сан бада ұрыделей бей жүрет бір, ең. келмезір, келес бұла, да, ұн жын, тем жын пит сайра келедір, тәрі ұпырам, вара келе түмнеле қывыртын бұқса елшеде, хұнасыне пүрде кеме васкатырем. Лажана, мін бамала ваш благороди, тувар заяра зияна, ежаплақ тұдыры, ұйтыр бірақ ұқсташынаран. Хұжа дейді деді старшина эбир васкамаспыр товар товар хушлю Мен қалашмалы үнді. чим хамда болыжам. Виктор кардишинче шукки хушана шақсамандыра самаяқ савындаржы булас. Пүрделле керер, хақлы хыназем, пүрделле. Тезе ғыназыне хавасланзах шул бачывал. Арым, ашта жаяс? Нюхреплен пылзырас садухас. Шимелі зем қадырлем. Юрышке упрям, юре, үлдінде женікрін зазым. Ла жалы кепатне кайза выртны камбур, контор жинізіне баланы бегех приреді времерім. Упрамарыме пүр дурайне шапшудақ шылзата затны мен. Старшина бау летнеге лармалы сак жіне шемше кішше сарзахуна, ун жіне елден шуры бервитне. Турышкіде сене тірілі сіліксем жақным. Жак вғытра партасты даврынжым. Чуб хайзачам, Павыл бижіпе пачышқына кел ашы шипілдегені кеменех. Кала, атте жінетте, хақлығына земгелінеде. Юрай дәтте, Асту, ховартыра келчірвізім. дап. Шандалық тексімленжі. Вырман пәліт көва вагарзақы баржы. Аякра, елт-ялт шишім-шишіне көрінжі. Суранезем чытма жүгірідашы бүлінде. Вихтор сәдерін келезе пахчари пашма батнешіце цевіртірі кунда сулғын вырында кышт ирекрех пек. Шабахта йывырхана. Пу шаврна шаврна келейт. Ашшик патронать. Шыл дуни сурса градать. Хаварсырақ каш бұлдыршы. Тетімлінсе житсене туса пурбере Бұл шабамаш. хұқшабамаш. Тесе гулян за хуй бұл. Тебірді кран, упрам галлех тула за Вол замая хернескер, Ерепень үзіргелізе келет умнеллеші ғарыжы. Ундан демле лыпқыза себе вихтыра жынме бұшлары. Анжа келет айынже пірзас чуде бұлмары. Опрам тенек шымылын сывлазы әжім. Мұхта дұрра таштағайны екен. Кайдырақ бірі худ. Шерменнен загайдыр. Ухша дед, кургайыз. Волда бұлін ухша шутне білеспек үрежінімзем ұқша, ағалы ұқша, манының мұл. Контурбек жүртіне ері таврап қыса жаврынчы. Пу жердеде шыбақ, лапланны ұпрам хыбалансақ пүрде қайрым. кайрым. Керегере урядникпе старшина залар ашы. Уряднике старлага тудыне ерзе брахна. Хора езем харжи изем сіккелі зейлі сиккелезейлеші. Старшинанда да хабар хабардубек тулли, хынгала евер херелзе гайна, анчах үзірні палырдашын мар, ним хускалмазыр, түп түреларать, кужисембе, унгун бахкалать, хутран зитрен тада калашна хужырах, мангамалла хулын за себе, шывар дуллин кула-кула ярать. юна юнажарах паклак павылба пантелей пупларать, паклак павыл хыйын шара янахне кажыртыда, кавлені бе хужран темінчім лать, хыйперчипе сайрашылы хушизине чагалать. Бізіне хириш хышлы буганшинче упрамларайт. зем, ырыхыназем тет вăл херенгескер йывышрантуны чаплашкана керчеме тулдарза. Пірлі бұрынар тыванзем. За здравие! Теші контордызем, сайланы не хабыл туза. Сідержінже, сыриде, эрехиде, хурде, халетлене тулдармыш табур, алык патинже прагух ямшықларад. Упрам она да пәргурға кержемесін зебаджы, шавынбегінде вал буян зенделі. Прагух не нечен нечен меншін пашырғанмаш. Ол не уса, ұса, керекерейшін зем мен хотланыне кымылын бақсаларад. Ішсе шизе ранны урятник, лартны жердех шарт-шарт алы жупса, Ах, вы сени мой, сени, сени новые мои! Тезе так макла заяча. Ана курсант паклак Павлда. упрам упром мар, хамдан начар шынахмар. Тегелезе кевелеме дыдынже. Аран зулгаланза араган старшина умне упрам армия чажықпа услам трем. Чаплы хыбар пілдірме, хойын вғычы бұліккен. Бұқысыр пілдерні тузи мази жүкмен. Тілін мілі. Мілі чытсаларны шисташына хай пілдерме әметленіғы бараға личен пілдермезір. Че жавыл, самая херінге бұлзанда да, шығарне вұқысыр ұшмасть. Господа, итлерға! Терягывал денег. Эбе зире бар білдере деп. Пүртришін Контур хушна әшсене лайық тузапына жын, Үрі патшамыр пилебе, пирін хизеплі хужа, Абрам Абрамович паяндан, Тетем түбі шырне елда хайлет. Эбергунда жав хыбара пілдірме келдемір. Вол шырын тавылажа веде шаган бап пэдет, господа. Юзер урядник Она сумахнее шлеме Бамаря. «Поздравляем Абрама Абрамовича, нашего почетного хозяина! Ура!» Тезе кышкырзады В Варапурде ура кашкарма бұшларыш. Тулы курказем шаклада-шаклада илчеш. Упрамын, ытлаши хеберденебе булас, кушуле пачырданза духре. Кеберне шурени калахах пулмари кень. Тыккаланны сая каймаре. Бұл жобыр ябр секседі жете, тебелде тимер аржни илзе сдел жіне бірзаларды. Эх, таванзым, дері, кымылдулын шекілінзе. паян хегун манжын, телейлі гон, табыда бұш сире пурзырада ырысыма хыржын. Упрама жаран шерімпелік шерденге ұлдын ұқша шутлаза старшынаба кеті таржы. Лешсе муншын, калама жүк Еварба иртне Викторын халичен хигун Ача чухне ашамы жібе пірлеюсіне пулзан да, шемге пызыккене була, шеме жетмен. Тумеде булман, Шогыр мағыр веттезем ашамы жібе пірлех пүртре урайынче выртса бұрынна. Абат шине чух пір жажыға тұғырға тызылна, шыр сағал бұлна. Ашыбямыш, әмір тұршы тертлензех, жерегене. Виктор аржыл нешетсен хыйбегех мескенталы херек ачайльне, иге ача чуратны, хый вара салдака гайны. Салдакра тығыр жыл хуши бұрынны Виктор. Килне таврны жаре арами черлізе вильне бұлны. Иге ачи, паламан паламанскерзем, арымен ача бачазыр пурнаган аппыжы келінче вырнашны. Виктор вара тыван елне чырдылыға хвардында, Ұрлықна қықштақта сұн марын дезе тарықса, тінжіне дұқса ғайна. Шапламай майбавыл ұпрам батне тажа керішіне. Упрам бәдінже үшлізе де вижі бұз кәміл илеймен небе дарықса, шиінжен тада шақ баян хибек мұшқыла урықчыт сатырайман вал. Таврас, мінбеде болен таврас, тезе шуғышлатывал пашмайынже вұртнымай. Тінже хезірмар, Тень волхальде булин, сывлахе хайне кура бурчух, штада булин малах ева дубе, волхалех прахса кайма булдарать. Каштеттемешев харать. Уйгир унын әмірхи юлдаже, тухи декай волхалех. Анчах унчень. Унчень мен думала. Виктор юнбаке вельнішушне ушса түрлеткелері, пуже педирада диккен унын шувары вгариді зурать сана. Андив, азындарынде валтинех вихтырдаржа, ты даймаш. санда, мен икелензе тымалы бур, ихи білімбе даймаш, бірінчен валхыйды қажаймаш. Тәттім, шумрю келет, пелет кашта хужелать Сайран курынаган инжетри жылдырзем, Виктора хайтытны шухышне пәрі мезір дума хедіртнебек бек хіссе мышла тарашы. Виктор алвы тірінзе ура жіне дарадь. Лубас хышнелле бұрадь. Аштағы унын табак енжек. Ашта! Шулы жакланадь. Вуда бур. Кашите тімре хеліхсем, ер яр зірбенешіде авути взе Эй, карыжак, садуха баянызы мән бұрыне хона хоназыне чиствар! Анжақ старшина упрама бүлжім. Господа, подождите, теревал алыне лезе. Савына сипуліға, перін тада тебрэш пур. Пызык іш, господам. Шакна илсен, сем шупланма әлгерне чығына, урамра, Упрампюр жетелінже кетмен жерден сазардық тагам пиде хаярын кышқырза яны илдінже. Варапурде ура жинезіксе тачыш. Упрам арымя пір замантырақ чүрече бәтне чупсабычы. Ундан тыбақты жеде ништа кайза кереймезір, хой алынже керже мечересіне шерею Ах, тура! Теревал сазардық шақ қытса кайза. Мен амаге варагу! Шавгун гунзинче кындырлаба магар бәтне Жрмандардың бұл астығызына магар. Тервіл кыштақ қалаш қалазаларының хыщын. Эбі бада бір зымақпа келзеттім. Ючын марға дерім. Пұлышаймын жи, вақытлыға дезеттім. Тембе, бұлыш малатшенде, тада. мағары сықланарақ. Тем жын. Пұлышайып шебі зына. Мана бір бірегеденге ұқша келі бұлатте. Кевжен етсабығас дедіп. денге. Ақтамаша, тамаша. Шухыша кайрмакар. Ия, иге денге бол, мен бол, пейт пызы кукшашке. Ана, штан тұпма болад. Пурине білсе келдемдіға, сана ебернеріне қайалы шавырзабаны болыттым. Астуға мағар бе бегалазан, пейт тарықса шитрімшке аққаш прозудат қажыға бек кескерне. Илзе мари дерімде, игі денге ұқша етмеш, не бұлы хыжанда бұлінде деп. Ара, Вұл, күтсі, тұрайми, игіденге. Шукшав, кулана күлеме суда адаптеть Тәріс шавынде. Шапла бүлде, күшок. Тем пек парыттымда. Темілі айба кінін калай жабышлары мағар. Курадын, шеділсе пітрім. Шурбус вишне юлдым мариара. Нимдум нумада жоқ. Параймастып сана, часақ тавырза барадып тезеттім мағар. кымылы бұлзан қазу казу жібе үлмелі түр жіне дегердеп, кедю табырын жіне келдімде. Мағар кешвеш магырза ярас пек қала жабышлары. Біледіп қа, күшуқ, біледіп, дері бұл. Анча, шығырды бар неде судын илзе қына, шигелезе пұрын атпыршке, тываным, ұқши, тем жүхлі бұлзанда, шидес шуқ. Эзе кышта шымылын елгышса илчі күжік. Хыш вғытрай силдашна шанмей бұлдынға. Эбі кивжен гына та, ұпрам бегех бұлзағайны екен. Магары жиінчех тем храза өкрі. Міскерле жүн жақ күжік, хыйлан зағайны бегех, Баққа, хиссезе ғыдать. Чим, кухы чында, войбах итма келмен бөлі деман бада, маврышта жи. Чылжал бұққала заилчевыл. Күжік нем дуйман бе кутник сакки Кандыркран тулала пықса илжевіл. Урымра вет шағыр аза жүрейші. Сымақ саларны келішместізе, күжок мағар жіне видереслік пықырыде. Мағар, терішіппін. Әз жақ арманлардашын мар деді, манын зен бұр, чырыш зен. Вұнды ватты булать, хам валей пүрчу зама керлі бұлі десеттім. Пүрчі мазары келешол шуқышламала бұлі, шамнада болейін туян туянмыны дедепшке, тері. Мағар нем білмейек Пірре келбек шураль жывыл, тепре херелже, ұштан білнігу, кам кала ана, шестей жуын бұшынче шиклі шуғыш, мавра каламанынде, анжақ тепле бұлзанда, бұлхы хыразы үкнене балардашын бұлмаре. Тілікре, тілленмен ябалана асына смарғана, күжік. Теревіл лопқы бұлмадырышса, сасы жабақ лопқы бұлмаре. Оштан лапка ма пулдарын хаунбек чух. Магарынзыма езем ава кланчы тринзе тухреш. Шавна курай тень кужо кына тебру хут екілденжі бүлжі. Укшуна, пыдаза усрадын еппін. Теревіл, елгулза илзе. Ай-яй, темір біржа. Увара магара пуштан ба шапныба пірех Ули земде лаштырақ шем жилсе кайрыш. Кужызем курми бүлжіш. Тонлавне теміскерле, бек вірі ябала бірза жапры. Пурниде білет мұржиеші, пәттірімішкі қапла. Магар, сізсе юлай маре була сазардық вереленсе, херзе гайреде, пір замантрақ камага умне сіксе үкре, ухват ярза илже. Ундан юрек ужук патнехым зарзабыжым. Шабап сысна бұжы, мен мышкалаза жүрейден шеше тұқса ғайман бадымыран. Кужук шуғышлы затым маря, магар жіне кышт кулара пықса де, тек варап бір замақ шарламасы тұқса гайре. Щеткан әмет тебір жуқ пурнеде мандарать. Нигамда жук вара щеткан жінку жуымінче, ял ешсемде, шывық земде, таванеде, ұқша да мул шеш курынчы хальмагара. Кужух тухсагайны хышын да магар часлы планаймаря, Хыттын шадырла ұхватне ухватне, алынчен парахмазыр, волпермаях алығын тепелін кумза жүреме табратре. Залсем, юдызем, хөвізем килнігунда, манбада, теревалы хайтеленех мағырдатса. Күржірен таврынна мавра кунда мен болса иртіне неменде ынланса Вол хызем хысем кушук тем жын васказа тухса кайнине кына күрджі. Халя вара пюрде ккерзень, Магар хăйтелленех такама çилленсе вăшкаланине курзан хыраза юкре. Тебел кукрине хезенсе керсе тăчче те убышки çинчен кучне илмесĕр пăхсатăчче. Магар ына аптраса үкнебе курнче. Магар маврана азырхаман пек пульже. Чаплачылай чылай вăхăт иртсен вăл майепен лăпланчче. Аллак патне таяндарны ухвада каллех кымага çумне хуче, Ундан çине ларса чӹлм чăтсячче. Мавра тинех чинме чинмех юл çитечче. Мӹн кунда Тесе ыйтрывыл. Макар патнерешев гарза. Ара киле келзех мышқылыза жүрешешке. Шыварынчы тетімне верзеглар жылбышки. Те, ухмақ тесе шутлашы шывара мана. Кам, кужоки, кам Укшай Ухшай Эз Эзо нападыны. Маврада хыраза гайра. Парза ядыны. Мен вара. Мана томран еваласа туман Шынна ухша барзалар майыбе. Лавка жейм. Апла бұлзан юратты хоть. Укшан унын хурынташы щук, макар кымака шумни бұрса таянчы. Не илешін дед, сәтші Сәтше келіні. Чымырла ұмашы зенде пыржи юрладыр. Магартада тем қалашыншы, шақ вғытыра візен батне келгардыне тебіршін келзекеджі. Магар жасырақ жүрежі батне Мен ес алыға хуман им, басказа итреваларымын жын. Хуман бұлі, мен юнда. Магар дебір құт верелензе қайды. Фу, я стежав кужу храхи! Ятлаза докривал маврана. Курмасты немен, камзем келеще берін бада. Магар урах чензеді маре, юрех тулала чупса духрем. Кильгарды варенчи пузыран күржі ареме шыв ыссадрать. Магар юрех ун витрине ярзадытрем. Эс кундам мен дума келден! Ыйтырвал херемеслензе. сын не курны күржі ареме ним дума аптрады. Эп, ма келзеттім де... Міндетен, пире хамара кирлі маришев, жив, ұтламыш пір пір бір пулсмырлама дабратсан. Күр жареме, немчін медя білмері, Макар ун витринчи жыва часрах валашқа жіне де, ана пұж витрине тұтаржым. Ме, тұқсағай, теке хангилне бұлдар пиринчала шывасма, шывағалге тебе спек, түбін жағына. Тілінсе де херарым, маря, Вăл каялла те Магар земпатинчен пужы витрине хындырда тăрса тухса кайрря, Магар урам калинкине пызык рычакпа тегелесе хупсалатрре. Ша вăхытра хăй тулса çитне çиллине темменн те пĕр мăкыртатрре. Магар каçхине те лăпкăн çывыраймаря. Ундан вăл тӹллерне тӹллермен тӹрлле тӹллексемпе аташма тапратрре. Унын ташта, таптаза аслы уйра, виже шилярмани бұрубек. Вище жеде вәржәне бек, пурдейік шер чул арманзем. Шунажызне куча жизе дараган сими сұры базырыланы. Пурде юрлаза авращбек. бек. Магар хый вара, аллызене пелекрендытны да, арманзем давра еребен шығыркалаза утса жүрейд. Арман авырма бұны жінзен пурдюнба ебылдатса калажаща. Макар Максимыч өрі хужа атеші бек. Магар візіне қашыне пұштан шылза жашлайт. Йөрі-йөрі әтіванзем. Шайка барыр, шайка барыр, шайка барзан. Сире мамық пек шынық авыртса барыш, Дезе гына жүрет. Унчен де бұл маре. Таштан мурдан шавражил ағырза дұқры. Бәдемденше тискер пек ұпланжы. Кужа ұшса мар тузан вежейт. Арыш пире шывжа бұшлан жібек. Арманзем шадырда шадыр шадырда тараща, Магар ұйғыран вранса кайры. Анчақ тұруғарх немде тавжырза елеймері. Пүлтрехерлі шуды влядь. Урамра тискерен кашкырны сазы земілдінеші. Пужар! Вот ухна! Шунат пыр! Деші! Ак магара тинех тәнгілзе кече, тілікремін күрніне пер замантра манышты. Ебір ябыр ғыбынза зіксе дәчі девал частрақ канду кумне жупса бөже. Візен кел хушинчи де шап шудах, мен ку, магархы де мен бұр вайран кышқырмады дінче. Онай илсе маврада ухмаға ернебе кышқырзай ажы. Тинех пэтрэмэр, пэтрэмэр, деревал. Вара икіште шара урана кел хушине левіштерзе тухрыш. Пужар вайла ассагайна, темиже гиль харас шунать. Магазинбе юнажар килен юлбасине те шулым хыпса Шил вайларан булас, вырым чілхеллі шулым, кескерін шадырда тарза, хілхемізіне ташта жиде зірбедет. Мағырба мавра сазарды хыбынза үкнерен, піргана ним дума білмеріш. Ундан вара, мен бурне манза, лубас патнелле өткінжеш. Кел хушинче шын хевежет. Призем кардана шемерзе магазин без урахизине урамаллағы валаса духриш. Те призем лубазайынчи урабазен беш уназине, сухабужи сюрене сидерме Тағы же візен вырысла хапхине ішсе андаржы. Тепресем шавындах бүрделі чупса керзе, тірлерен вакти век ябалазене урамалла ывытмады дінчіш. Кандықсене пір замантрах шымірзе тікреш. Луба старыне шинзем хабарза долна, алғазаган вуд квара чарма хатланашы. тада магазин келінчі емра турачызене ішсе андарна да, візене луба старынчі шинзене тытарашы. Тепресем бұрдыба касса, епа курба шаклатса, картазембе хюмезене пір херхенмезірей ижеші. Ашта бұр рунда шыв ядар, шыв дезе кашкарны янырать. Пәдемтінже ижілсе анасын дуйнать. Упрамын кантуру бек шуртне, пур енженде вуд явза Тулда кашкаражу да шав, вуд кашланы шав шавада хупла Магарба мавра пур пуринжей малдан келетри тырришин хыбын юкриш. Анча келет не пидерня, мен думала, магарына хыех пур пуртебе шапсаватре. Ундан вара келеде лыға халық керзе тұлжы. Унды мен бұр ябалы не тұлалла сіздермеді Азар бізер пұжар асны жемін асса қайды. Кындырлахи херюхи велбе типсе кайны улымзем крашин запны бек латса хыпса илеше, хуралдызем шадырдатса жунаще. Аг магарзем пюртнеде вуд хыпса Она ына нигамда чараймаш, Магарн сихри хапра, вăл депле манма булдариха, укши жинчень. укша жунать, укша! Магар чуда кышкырза яратчы, Юрех пюрделе, вуд чолым ашнелле чупса керзе Ах, магар! Тени сазы шеш илдензе юлжы ун Пюртре тядем явнать. Немінде курмажук. Ашта жігім ага, жи. Магар күшне тедем жиет. Чығындарать, сывламажук. Шыратса спек вери. Шабақ тағы үкшіне илзе духмаллах. Агалла тем хыдыс келберінжі. Кымага, анжақ шақ вағытыра тем шадырдатса уншинелі анжы. Урайне шілгі вардығынжы. Магар үкре, сылыжы пүлінже, Питне кушне шулым шундарать, шыварне тетям хупласа заильче, Урых неменде астуми бүлчче. Агашран пору туянмал, кивженлен негамран укша тубайман кужук кашпа, хурал бюртне халаба кайзаларчы. Унтан таврны чухвал, хызень урамне керзе паклак Павыл пюрджу умменнчен кына Упрам сарайынчен сазардық вұт азыргары. азырғары. Мен гу, табақ задачы Вучулыме хывырт арасланза гайря, хыдах чашкырма та пратря, вырым хелхензем сарай шумебе шулеле явгаланза те улыма хыпса илчыш, хужук пәдем вайран кашкырма дыдынчы. Пужар, пужар, деревал гаярын. Тевыл кашкырны саса илсе, тевайлы шутта гурза, чиргюдыр ринжен, пужар чане керлеме дыдынчы. Кужук тюрех пужар батнеле ыткынчы. Упрам келне вештерзе кечі. Ағы ғайхи, ұпрамзем хыземге бүрттен кебірлензе жұпсады ұқырыш. Упрам бұжар жұттыне күрзанақ, урза ғайры. Вөлі кезіне хваласа қыларас тезе выл лубазай пәтнелі жұпса бычыде күжуға азырғары. Кам дуре гына, кам дуре, тыдырына, камбур, вси дезе кышкырже упрам. Анчах еді заси илден мере, вол бужардан храза ташта тұқсаттарны. Упрам арамебе партас кышкырзам агыращы. Прагух түрек тарантазы батневештерзе бычы. пе старшина, лажа гюлеген ямжык тавралла, ништа гайза мезр. Ну скорей, ну скорей! Тезе кана за жүрейші. Паклак Павылба пантелей буп, пүттен тухны тухман, ташта тарза журиш. Упрам шаплақ чарына білмезір. Ты дар! Тезе кашкарашрам. Пужар ытла хывырт алхасса гайре. Шил вайлан тухнине була, шеклем-шеклем вот купе юнажа шуртсене кайза юкре. Ялхал кешак ингеге педерме ховарт пухунже, пур жердеде шын хевешет. Упрам баласи не каларного хатра, херзе гайна кужук, мазрах юлна, хын печек пюрчиде, тем вахытра шунза бітне. Мен дывастень. Ингеге цету тумастынчке, волхай зем патнеле Ужук урамала чупса духря. Ағы вуд магазин шуртне ярза илчче. Кужук тех шутласады мазырах, магар пюрже тұррине хыбарза гайры. Үтті шинзембе бірле ішлемеді дінже. Шинзен алынжи тулы витре иле иле шулым үкнешереле чашла тарма дінже. Анчах тем шултырышсан да, чарзыр вудамак чарын маре. Вуд юсмелле мар бежердейд. Кужугын кебе хыжалдан шуна бұшларе. Магар гуже сазардық шуталза гайре. Она жашланы пек сазы земелдің жеш. Шымылын туйры вылхайне. Анжақ кумалданлыға гына бұл жейткен. Бірдақ тұрзанақ оның пәдім шымжа кечік сейлжі. Ундан шәлгівар не керзе үкне дейін. Түсмелле марпы жерзе шмет апратрым. Магар тына кірсе шитре. Тул жүдылна. Хевел бұғад Шывықрақ темлешін зем калажашы. Тағамы ырлашы. Тагама Тагам йывырын ахлатны илденет, тағыжы енжать, мавразасы. Андығала, вол булман булзан, вилечешке магарым, ара нигам хыза кереген жук ведь, вол бульже, дет мавра. Шапла жав, дешеді призем, калама харужа, икчішнеде вудхыпса илні жав тубада, сүндерме бұма ғрашы. Ужук баттыр жав хый жунать, пюрт анмаш, Кайран выл. Магар жунади, тезе шолымышне полны пюрде керзе гайра. Хам курдым. Пиде тарашше, пиде тарашше. Халаханым ай болашы!» «Давда бушку шука. Магара шулымранах кетса дохре. Дет мара. Магар дене хынланже. Шунаган на кужок шклезе духны еккен. Магар жуне... Яжал хускалса Ундан темінле хытын пачыртанса ырада бұшлары. Мен бұлны земтінех не келчіш. Мискеребе. камебе, хынихай айплаза илчевыл. Чыдай маля вара. Шанжурыме шадырдатса ырадат пулзан да, пурбек войне пәржере бұқса еребейн уражне дәжі. Кесіне хыбашлар де шымылын лаштақ сыласа елчі. Магара планчыш. Юнажара күжі оқвырдайды. Вырындан да вл. Хуш ранжеш хулень хулень, янышкала зайлет. Магар унбатне бұрзадыжым. Кажар, ман манбек ухмаға. Кажар ухмаға. Теревал вайзырса сіне елінза. Тетімбе хуралны күжік теребен кушне уште. Магар, магари, ес, эп хранычы. Теревал, баракале кушне гупре. Унын кушықса пәтне туди читрине-читрине елже. Хуга жармакар. Дер ондан илдені илден мисазыба. Вұхытра Бұжар Пужар вұхытінже қыларны тірлі-тірлі зем, ері тавра кубалан завырдашы. Візем по жерде жердете шынсем кешілдетсі жүреші. Ташта тагам чундан тадылза мағырны илденет. Илемлі де вайлы келшуртлы урамран, шап-шара, хура вырын кынатыр заюлна. Магарзин киле вырынинче те кілбе кымры кубешеш зырланса тада хырымба хуралны кымага кужа ертсе